dragi vjernici, slušamo kako nam gospodin u današnjem evanđelju daje usporedbu. Gospodin često govori usporedbama. Upravo zato da bi zapravo mogli shvatiti što je logika kraljevstva nebeskoga. I tako nam Isus govori o dvojici koji su ušli u hram Jeruzalemski da bi se pomolili Bogu. Ovojica mole ali jedan je farizej, onaj koji zna zakon, poznaje zakon, i drugi je carinik, onaj koji zapravo ubire e, za rimsku okupatorsku vlast od vlastitoga naroda. I ova dvojica vidimo da je mole. Farizej govori, zahvaljujem ti gospodine, znači on čini zahvalu pred Bogom. Kao da je Bogu jednak, kao da s njime ulazi u dijalog. A s druge strane, evo, draga braćo, vidimo ovaj carinik zapravo ni ne zna formulirati ovu molitvu i ne zna što bi zapravo točno rekao, ali u ponisnosti svoga srca on zapravo izriče gospodine, evo, oprosti mi. I on odlazi opravdan svoje kući, a ne Dragi vjernici, kada razmišljamo o molitvi, često puta znamo reći da je to razgovor s Bogom ili zahvaljivanje zahvala, što zapravo nije daleko od istine. No prije svega moramo se pitati i razmotriti i razmatrati što zapravo Isus govori u Evanđelju, ko je On, tako da bismo onda mogli ispravno formulirati svoju molitvu, ali tako isto uz molitvu i vlastitu molitvenu nakanu koja je tvoja ili koja je moja nakana od molitve. To će se vidjeti upravo po tome kako će molitva biti formulirana. Za nas kršćane to nije obično blebetanje ili opet neki razgovor s Bogom, već upravo mi kršćani imamo blago, svo blago onoga svijeta, ne ovoga svijeta, draga braćo, već onoga svijeta jer Krist jasno uči nas kroz evanđelje radosnu vijest što i kako treba moliti. No ovdje ću se osvrnuti samo na ono najvažnije, a to je da zapravo molitva koja izlazi iz mojega srca treba uvijek biti zapravo ništa drugo doli izraz pokore. Pokora je onaj prvi korak dragi vjernici, koji činimo ako želimo omiljeti Bogu. I pokora je zapravo ono što je potrebno da bi promijenili svoj život na bolje i subličili svoj vlastiti život životu Kristovom, a to je život u poniznosti pred Bogom. I zaista nema poniznosti pred Bogom bez pokore. Pokora je ono temeljno što nas upozorao beskešna djevica Marija u fatimskim ukazanjima. Pokora je, draga braćo, ono od čega krećemo u svome odnosu prema Bogu. Prema Bogu, a ne prema čovjeku. Prema Bogu, ali završava i na bližnemu, to jest na čovjeku samome. To znači da naša pokora mora biti okrenuta prema onome čija je volja zapravo nepromjenjiva i naravno, još važnije, su obličena njegovoj svetoj volji. Činimo li pokoru, draga braćo, onda zapravo činimo ono što je Bogu milo i što je zapravo njemu po I tako izbjegavamo ono najgore što nam se može kao kršćanima, kao vjernicima dogoditi, a to je takozvana duhovna oholost koja je zahvatila, evo i čitamo u današnjem evanđelju, ovoga farizeja, koji govori Zakonim ti gospodine što nisam kao ostali razvojnici, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj carin. Daleko od nas bilo, draga braćo, da naše ispovjedi budu nisam učinio, nisam ubio, nisam ukrao i tome slično. Nemojmo se tako ispovjedati, već u poniznosti svoga srca govorimo ono što smo sagriješili kako bi Bog mogao posebnu milost zapravo uliti u duše naše. Ako govorimo pred gospodinom ponizno, sebe optužujući, onda gospodin zaista šalje posvetnu milost naše duše, to jest našu dušu, i čini ono što je njemu po volji, to jest suobličavamo se volji njegovom. I to je ono najvažnije da se mi sobličimo volji njegovoj, te tako postanemo kristoliki Kristu slični, koji je došao na ovaj svijet spasiti grešnike, a ne ih osuditi poput ovog jadnog farizeja koji govori zahvaljujem ti gospodine što nisam kao što su drugi. Vidimo da taj nije shvatio logiku kraljestva nebeskog njegovo nadimanje zapravo možda ni nema toliko veze sa onime što, čim se on bavi i tko je on, ali Isus nam želi reći koliko je zapravo jadno, tužno, žalostno, koliko je zapravo promašeno kada jedan pismo znanac, onaj koji poznaje Boži zakon, čini protivno samom Božim zakonu. Sebe osvisuje umjesto da gospodina usvisuje i da ga moli za obraz. Evo, i to je nama zapravo poluka kako i što valja činiti ne samo nedjeljom, već svakog dana našega života. Naša molitva neka je upravljena u poniznosti našega srca gospodinu, kako bi zaista i dijela koja činimo u ovome svijetu mogla svjedočiti o tome tko je moj Bog ili tko je tvoj Bog. Što si učinio na ovome svijetu će u vječnosti. I zaista kako moliš, tako će zapravo, takav će biti Božji blagoslov ili opet, ne dao Bog, izostaće Božji blagoslov ako nisi molio ono što se zove dostojno Boga, ako nisi molio na, na onaj način E, to jest nisi imao straha Božjega. Znamo da je strah Božiji zapravo jedan od sedam temeljnih, evo, Božih milosti, to jest sedam darova Duha Svetoga. I taj strah Boži, draga braćo, nije da se ja bojim što će meni Bog danas učiniti, već upravo strah da ja ne povrijedim volju Božiju, da ne živim protivno njegove volji, i da ne činim ono što nije meni na spasenje, ali isto tako, tako da ne činim ono što Bogu nije na slavu i hvalu. Na život, život nas kršćana, ako želimo biti sol zemlje i svjetlo svijeta, prvenstveno treba, kao što rekao, biti život pokore pred gospodinom, ali isto tako treba biti kristolik. Kristus sličan, u svemu poslušan, Bogu i to sve do smrti, kao što je Isus rekao, ko usred od svršetka, taj će se spasiti. Budimo evo kristoliki i nastojimo biti što je moguće Kristu slični. Kristu slični u tome da činimo sve ono što je na spasenje ne samo nas, već i onih oko nas. To je da širimo Božju radosnu vijest, evanđelje, a radosna vijest je da znamo ko je naš Bog i što, što On od nas traži. Budemo li tako živjeli svoje hršćanstvo, dragi vjernici i draga braćo, onda ćemo zaista činiti ono što je Bogu po Ali Ali poniznosti svoga srca, jer lako se možemo uzokoliti. U poniznosti svoga srca potrebno je da svakog dana činimo ispit savjesti kao neophodan ne samo za svetu ispovijed, već zaista i za svakodnevni duhovni život. Daleko od nas bila pomisao da to nije potrebno ili opet da smo učinili u životu dosta da se spasimo. Jer spasenje ne dolazi od mene i mojih zasluga ili opet od mojih napora, već spasenje, draga braćo, dolazi upravo od Krista koji šalje posebnu milost u dušu onoga koji čini pokoru, koji sebe ponižava. Budimo i učimo, budimo poput ovog carinika i učimo od Krista koji nam daje ovu divnu usporedbu koliko je važno biti ponizan. Nije toliko ni važno znati o teologiji ili o samome Kristu, naravno važno je, ali nije, nije toliko važno da bismo zaista njega slijedili jer ako njega slijedimo, Bog će nam dati ono znanje koje je potrebno. A koje je to znanje, dragi vjernici, koje je potrebno? Znanje da znamo što nam je činiti i što je Bogu po volji da mi činimo. Sjetimo se isto kao i strah Boži i znanje je jedan od sedam darova Duha Svetoga. Možda i premalo mi svećenici govorimo o tome znanju koje dolazi od Boga koje dolazi od duha svetoga i koje se ulijeva u dušu onoga koji želi biti Kristu sličan i vršiti činiti pokor. Neka naša pokora bude pred Bogom zapravo ona koju činimo pred Bogom i da bi mogao zaista Bog u naše duše osaditi ono najvažnije, a to je svoju svetu riječ, a to je posvetna milost koja posvećuje ne samo nas, već i one oko nas. Ne po nama, već po njemu koji čini sve da bi spasio čovjeka. Neka evo ovo današnje evanđelje, radosna vijest, bude radost u tome da nam Krist otvara evo oči i otvara nam srca da činimo što je njemu po volji. Dragi vjernici, neka nam ova radosna vijest zaista leži na srcu ne samo ove današnje nedjelje, dana gospodnjega, već svakoga dana našega života, da činimo pokoru ispit savjesti kako bismo Kristu bili što bliže i kako bismo znali i shvatili koliko smo pred njime maleni. Kako bi sebe ponizili pred njime da bi nas On uzvicio, tako neka bude. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.